Baiona bidarte miarritze edo angeluko erriko argiak atabal konzertu gela, biltagarbiren egoitza, siberuko ondarkindegiak edota hainbat turismo bulegoek, orotara amalau egiturek argindar osoki berriztagarria erabiliko dute Euskal Irigunen elkargoa eta Enerkop elektrizitate saltzaile kooperatibari esker, Matilde Pleno, Enerkop akiten kooperatibako langilea. Enerkop euh, produit l'énergie renouvelable en travaillant en contrat direct avec plus de 170 euh, producteurs, c'est-à-dire que nous on s'approvisionne auprès d'eux, ils injectent euh, dans le réseau de distribution autant d'électricité d'origine renouvelable que celle consommée par nos clients. Euskal irigune elkargoak indar bat aldetik, urteko hogeita amarrez karioago baita, baina keinu politiko azkar bat dela erraiten digu Martin Bizota, Euskal Dirigune Elkargoko transizio energetikoaren arduradunak. Ça incite hein, des producteurs à s'y mettre, et c'est un encouragement à, à, ce que la France, qui a un retard considérable, produise de l'énergie verte, et de, de notre côté, euh, nous commençons à travailler à de l'énergie qui serait produite directement en Pays Basque et utilisée sur nos installations. Rotara, Iparaldeko, eun, hogeita hamar egoitza publiko edo erdiz publikoek baiatuko dute haize energia fotovoltaikoa edo hidraulikoari esker Frantzia osoan ekoizutako elektrizitatea helburua da demorarekin edatzea. pas mal de sites de l'agglomération sont couverts. L'idée, c'est lors du renouvellement du marché, eh ben, d'en faire encore plus. Si toutes les collectivités s'y mettent, euh, il y aura dans les années à venir un vrai basculement euh, vers d'autres formes d'énergie.